Ազգային ժողովը սկսում է հերթական, բայց դեռ արտասովոր նստաշրջանը, դահլիճում ազատ տեղեր կան։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները բացակայեն։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանը հայտարարում են բացված։ Հայաստանի Հանրապետության օրներքով է մերկնարկում նաև ընդդիմության արտախորհրդարանական, այսպես ասած, նիստը։ Դեռ ամիսներ առաջ ապրիլին խորհրդարանական ընդդիմությունը հերացավ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից, հայտարարելով՝ պայքարը շարունակելու են արտախորհրդարանական հարթակներում։ 4-րդ նստաշրջանում եւս ընդդիմադիրները խորհրդարան վերադառնալ չեն պատրաստվում։ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն արտախորհրդարանական նիստի կամ իրենց ձևակերպմամբ համաժողովի մեկնարկին հայտարարում է. «Գործող իշխանությունը ազգային ժողովի ժողովի օրակարգում կեղծ առաջնահերթություններ ունի։ Փոխարենը ԱԺ-ից դուրս իրենք ավելի ներկայանալի կազմով առաջ կտանեն, ինչպես իրենք են ասում, իրական օրակարգը։ Այսքան վարքյաններին, երբ Հայաստանի փորձագիտական, մտավոր, հասարակական, քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներս քննարկում ենք մեր ժողովրդի արժև ծառացած իրական մարտարավերները, ազգային ժողովի շենքի պատերի ներսում շարունակում է կրկես հիշեցնող էժանագին շոու։ Հայաստանի իրական եւ առաջնային օրակարգը Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ապահովումն է, որը պահանջում է ազգային պետական ուղեգծի հաստատում։ Մենք մեր 100 հազարավոր քաղաքացիներից մանդատ ենք ստացել հենց այս օրակարգը պաշտպանելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությունները եւ նրա կծորդ ազգային ժողովի մեծամասնությունը ոչ թե չեն սпасարկում այդ օրակարգը, այլև աշխատում են դրա դեմ նոր ճանարիքներ ստեղծելով մեզ համար։ Այստեղ ազգային ժողովում կա ամեն ինչ, բացի հայ ժողովրդի, Հայաստանի եւ Արցախի շահերի պաշտպանությունից։ Զուգահեռ իրականության մեջ իշխող խմբակցությունն ազգային ժողովում աշխատանքային նստաշրջանն ու օրը սկսում է օրենքների նոր նախագծերով, հիմնականում տնտեսական հարցեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անհետ-հետ է համարում ընդդիմադիրների մեղադրանքները, թե իշխանությունն անվտանգային հարցերը թողել, այսպես ասած երկրորդական հարցեր է քննարկում։ Խորհրդարանի խոսնակը վստահեցնում է, իրենք իշխանության օրենսդիր մարմինն են եւ շարունակում են օրենքով իրենց վերապահված գործունեությունը։ Մենք օրենսդրական մարմին ենք եւ քաղաքական գնահատական տալու համար ունենք ներքին քննարկումներ։ Ձեր հարցը ավելի ճիշտ կլինի ուղղեք ընդդիմության ներկայացուցիչներին, որոնք որ պետք է հենց զբաղվեն այդ քաղաքական օրակարգը այս դահլիճ բերելով։ Որն է այդ իրենց օրակարգը, որ կգան։ Այսինքն հիմա որ օրենք են կամ դատավոր են ընտրում սահմանադրական դատարանի, դա իրենց որևից պետության հետ կապ չունի։ Երբ որ մենք սահմանների մասին օրենք ենք ընդունում, դա իրենց հետ կապ, դա երկրի հետ կապ չունի, իրենց օրակարգը որն է նախքին իշխանավորներին քրեական հետապնդումներից փրկելն է իրանց օրակարգը։ Անդիմության բացակայությունը ազգային ժողովի արդյունավետ աշխատանքը չի խաթարի, վստահեցնում է Սիմոնյանը։ Անդիմադիր գործընկերներին առաջարկում է կամ վերադառնալ խորհրդարան, կամ չգիտեմ, այլ ընտրանքային թող մի հատ էլ պետություն հիմնեն։ Մենք ծափահարություններով իրենց ճանապարհեցինք դահլիճից եւ պատրաստ ենք ծափահարություններով իրենց ընդունել դահլիճ։ Եթե դու քաղաքականության մեջ ես, դու պետք է լինես այս դահլիճի դահլիճում։ Եթե դու քաղաքականությունից դուրս ես, ապա դու այս դահլիճից դուրս ես։ Իրանց լուսանցքում են հայտնվել Խորհրդարանի նախագահը հիշեցնում է, եթե ընդդիմադիրների բացակայություններն անցնեն թույլատրելի շեմը, իրենք նստաշրջանի ավարտին կրկին առաջ կբերեն Հայաստան եւ պատիվունեմ խմբակցությունների իրենց գործընկերներին մանդատից զրկելու հարցը։ Դրա մասին մենք կարող ենք խոսել դեկտեմբերին, բայց ես վստահ եմ, որ իրենք փորձելու են ինչ որ ձևով կամ բժշկի թուղթ, այսպես ասած, ներկայացնել կամ ինչ որ ձևով գալ մասնակցություն ապահովել իբր իրենց օրակարգով, թե բարձ չի դա այդ ինչա նշանակում, իսկ տարվա վերջում, երբ որ նստաշրջանը կավարտվի, արդեն ըստ տվյալների հարցը կմտնի խորուրդ եւ որոշում կկայացվի։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն վստահ են, այս պահին պետության կարևորագույն խնդիրները լուծելու համար խորհրդարանական մանդատներն իրենց պետք չեն։ Իրենց արտախորհրդարանական քննարկում համաժողովները շարունակական են լինելու։ Սա դեռ ապրիլին սկիզբ առած դիմադրություն շարժման պայքարի նոր հարթակն է։ Ձևակերպում են։ Thank you Հարգելի падգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Մինչ ազգային ժողովում օրենսդրական նոր նախաձեռնություններն են ընդդիմությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր, Բրյուսելյան վերջին հանդիպում ու սահմանային լարվածություն է քննարկում։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը նկատում է, անվտանգային խնդիրներն ամեն օր նոր բնույթ են ստանում։ Դրանց դեմ պետք է պայքարել բոլոր հարթակներում եւ անմիջապես։ Եթե մեկ տարի առաջ մեզ համար անվտանգային սպառնալիք էր նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարության իրագործումը, դրա ադրբեջանական շահերից իրականացումը, ապա մեկ ամիս առաջ մեզ համար անվտանգային սպառնալիք էր Բերձորի պահպանումը, ապա այս պահին արդեն կրակոցներ են հնչում Կարմիր շուկայի ուղությամբ Անդիմությունը կմասնակցի ազգային ժողովի առաջիկա նիստերին, թե ոչ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արամ Վարդևանյանն ասում է. «Շատ կուզեր, որ պետության ներսում ամենակարևոր խնդիրն ու հարցը հենց սա լիներ, բայց ավաղ այդպես չէ։ Կարծում է այսօրվա խորհրդարանը լավագույն վայրը չէ խնդիրները լուծելու համար» ինչու չեն կարողանում իշխանությունն ու ընդդիմությունը մի դահլիճում համատեղ աշխատել։ Ազգային ժողովի նախագահի պատասխանը միանշանակ է. ընդդիմությունը կառուցողական չէ, կառուցողական են իրենք, կարծում է, եթե մինչ օրս ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու հարցով սահմանադրական դատարան չեն դիմել։ Աննա Հարությունյան, Ռադիո լուր